มาเรื่องประสบการณ์ให้ฟังก็จะพูดเรื่องความเป็นมาตั้งแต่อดีตเช่น พระพุทธเจ้าของเรา ที่เราเคารพนับถือว่าพุทธศาสนานี้ Before we talk about the experience from the practice I would like to talk about uh, the Buddha that we all respect เมื่อพระพุทธเจ้าของเราตัดสรู้เป็นพระอรหันต์ดับทุกข์ได้แล้วเดินทางไปโปรดสัตว์โลก ปรากฏว่าพบเอาพวกปัญจวัคคีย์ทั้งห้า When the Buddha was enlightened and he went to teach people. He met uh, the five hermits first. ครั้งแรกมีห้าคนฟัง บัดนี้ที่พวกเราได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมะดูมีผู้สนใจมากกว่าสมัยนั้น At the first teaching, the Buddha just taught five people, but nowadays more and more people are interested in the teaching of the Buddha. วันนี้มาเห็นพวกเรา มาปฏิบัติธรรมะกันอยู่ที่นี่มากกว่าจำนวนห้าคน คงจะเป็นโชคดีของพวกเรา และพร้อมด้วยทั้งอาตมาอีกด้วย Today I come here and see more than five person. So uh, it is fortunate for myself and for all of us. For all of us. เพราะพวกเรา มีหัวใจอันเดียวกัน จึงได้มาประสบพบเห็นซึ่งกันและกัน Because we have the same heart. So we all come together and meet each other. เมื่อพูดมาถึงตอนนี้ก็จะเล่าเรื่องการปฏิบัติธรรมะให้ฟังเป็นขั้นแรก To this point I would like to talk about the way of the practice ที่อาตมาประสบการณ์มาคือขั้นแรกที่สุดอาตมาได้เจริญนั่งสมาธิอย่างที่พวกเราทำกันอยู่ในขณะนี้ หายใจเข้าพุทหายใจออกว่าโท My first experience of the practice is something like we are doing in this place and I breathe in and out, c l o u bearing in the mind that put and toe. นอกจากนั้นมา ได้นั่งสมาธิมีอาจารย์มาสอนอีก ว่า ก่อนที่จะเจริญสตินั้นต้องทำไปตั้งแต่ต้นต้นท่านบอกว่า ให้นับหนึ่งสองสามถึงสิบเวลาหายใจเข้าหนึ่ง เวลาหายใจออกสองนับไปจนถึงสิบแล้วก็นับจากสิบลงมาถึงหนึ่ง Another kind of practice some teacher taught me that I count the breath uh, when breathe in count one breathe out count two and three and four until ten and then the v i b e versa from ten nine days until one แล้วก็มีอาจารย์หลายท่านมาสอน วิธีเหล่านี้แม้จะที่สุดถึงอนาปานสติก็ตาม เป็นวิธีที่ทำให้จิตใจสงบยังไม่เป็นเรื่องที่จะเจริญให้เกิดปัญญา all kind all kinds of these methods including anapanasati uh, are the m e t h o d that lead the mind to be the state of calmness but uh, still not leading to wisdom เพราะมันไปกำหนดพมอยู่เรื่องลมหายใจ เมื่ออาตมามาศึกษาแบบวิธีลัดลัดไม่เกี่ยวข้องกับลมหายใจ uh, those methods concerns mainly on the breath. Uh, when I come to practice uh, the other kind of method with without concerning with the breath มาทำความรู้สึกตัว ให้ตื่นตัวอยู่เสมอ ดังนั้นความสงบจึงมีสองอย่าง I come to be aware of the movement and to be alert of myself. So there's two kind of calmness. สงบแบบที่ทำมาเนื่องด้วยลมหายใจ นั้นเรียกว่าสมถกรรมฐาน ให้สงบจิตใจ แต่สงบเรื่องวิปัสสนานั้นทำความรู้สึกตัวไม่ใช่เป็นความสงบ the first kind of calmness called samatha meditation it leads the mind to be calm but the second kind of calmness called vipassana it is uh, the alertness of life แต่สงบเหมือนกัน คำว่าไม่ใช่ความสงบนั้นคือสงบจากโทสะ สงบจากโมหะ สงบจากโลภะ อันนี้เป็นเรื่องสงบของวิปัสสนา ส่วนสงบสมถกรรมฐานนั้นยังมีโทสะยังมีโมหะยังมีโลภะเกิดได้อยู่ The calmness of vipassana there's no greed anger or hatred in that calmness but in the samatha calmness the uh, great anger and hatred are still there ดังนั้นเรามาที่นี่จึงมาศึกษาเรื่องวิปัสสนาเพื่อให้เกิดปัญญา so we come here to learn vipassana so that the wisdom will arise ทำความรู้สึกความตื่นตัว อยู่เสมอคือดูต้นต่อของชีวิต จิตใจของคน ทุกทุกคนมีเหมือนกัน by being aware of oneself one come to the very source of one's life which is uh, latent in everybody ที่เรานั่งฟังอาตมาพูดอยู่ในขณะนี้ เรียกว่าความสงบมีอยู่อย่างนี้แล้ว ทุกทุกคน Now you are listening to my talk and everyone has already calmness so calmness is already there in everybody ดังนั้นจิตใจเดิมของเรานั้นมันไม่มีโทสะไม่มีโมหะ ไม่มีโลภะเรียกว่าจิตใจของคนทุกคน สะอาด สว่าง สงบอยู่แล้ว Our original mind has no greed, anger, or hatred. Our original mind has no greed, anger, or delusion, and it is pure, clean and illuminous จะเป็นคนไทย คนจีน คนฝรั่ง จะเป็นคนชาติไหนถือศาสนาใด นุ่งผ้าสีอะไรก็ตาม จิตใจสะอาด จิตใจสว่าง จิตใจสงบนั้น มันมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้น whether you are a Thai or a Chinese or a Westerner whether you wear any clothes, wear any uniform, your original mind is already pure, clean, and illuminate. And this is uh, always there. ดังนั้นการศึกษาลัดๆที่อาตมาจะได้ให้ข้อคิดในวันนี้ s o the very short method that I would like to talk about today ไปไหนมาไหนให้ดูลงไปถึงต้นตอของชีวิต จิตใจที่มันนึกมันคิดขึ้นมา ให้รู้ปุ๊บเห็นปั๊บทันที wherever you go you just see the cause you just see the source of your life and you just see the source of the thought whenever the thought arises you know it immediately มันคิดขึ้นมาตัดทิ้งเหมือนแมวจับหนู พอดีหนูออกมาแมวจับปุ๊บทันที หนูเดินทางไม่ได้ when thought arises you let it go immediately like the cat catching a rat when a cat catching a rat, then rat will cannot go. ทำอย่างนี้เรียกว่าการปฏิบัติอย่างกระทัดรัดสั้นๆ เพราะมันคิดขึ้นมาปุ๊บตัดปับ๊บ มันคิดมาปุ๊บตัดปับ๊บทำอยู่อย่างนี้เหมือนแมวจับหนู หนูออกมา แมวต้องจับ หนูออกมา แมวต้องจับ This is a very short method of practice. Whenever a thought arises, you let it go immediately, like a cat punching the rat. <clears throat> or whenever a rat comes, the cat punching at the rat immediately. And we do it. We repeat watching the thought all the time. ไปไหนมาไหนทำอย่างนี้อยู่ทุกลมหายใจเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมะ หรือเป็นการเจริญสติ wherever you go or whatever you are you do like this all the time and this is uh, the way of practice of the awareness วันนี้ก็ให้เป็นเพียงความคิดสั้นๆ เพราะว่าเวลาที่พวกเรามานั่งทำกรรมฐานกัน เห็นว่านาน พอสมควรแล้วจึงขอหยุดเพียงแค่นี้ต่อไป เมื่อใครมีปัญหาสักถามกันได้ Today I should stop now because of the time and from now on if anyone has any question you are please feel free to ask

and, and what is your Let's question? Let's you count the one again, I'll just start from say, two, three, four. I, I think maybe I got this uh, long for here. He's saying that that is the method of samatha, concentration, and there's no true wisdom. So what he says is vipassana, where wisdom works as the right. And he's not really advocating this, this method. No, I guess why? Because no. Yes, no. one refuge, y e count from nine to h e n f r m one, then from two again to three, or from one and repeat one again, t h e n up to ten t h e n to nine a n ten to one. Uh, you would like to a s w e e ก็ถามว่าที่หลวงพ่อบอกว่าเคยทำการนับลมหายใจตั้งแต่หนึ่งถึงสิบแล้วก็ย้อนกลับจากสิบถึงหนึ่งหลวงพ่อนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ และสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ไล่มาตั้งแต่สองจนถึงเก้าแล้วเก้าถึงสองแล้วสามถึงแปดแปดถึงสามอย่างนี้หรือว่าจากหนึ่งถึงสิบแล้วก็จากสิบถึงหนึ่งนับจากหนึ่งถึงสิบหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองหายใจเข้าสามหายใจออกสี่ไปถึงสิบเมื่อถึงสิบแล้วหายใจเข้าก็ว่าสิบหายใจออกก็ว่าเก้า นับถอยลงมาถึงหนึ่งแล้วก็นับตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปถึงยี่สิบนับตั้งแต่ยี่สิบลงมาถึงหนึ่งทำอย่างนั้นอยู่ เกี่ยวข้องเรื่องลมหายใจทางนั้น uh, when when he breathe in he count one breathe out count two until ten and then from ten to one and then from one again until twenty and then from twenty until one and those methods concern only with breathing ให้เรามีอารมณ์อยู่กับลมหายใจ and our concentration is only with the breathing เหมือนกันทั้งหมดที่เราหายใจเข้าสั้นออกยาว เรียกว่าอานาปานาสตินั่นก็เหมือนกัน เพราะให้เรามีความรู้สึกอยู่กับลมหายใจ มันทำให้เราสงบเรื่องนี้ It is uh, very similar to the method of anapanasati which is a cow, you cow short breath, long breath, and those methods concerned with uh, calming down the mind. มันไม่เกิดปัญญามันสงบอันนี้เรียกว่าสงบใต้โมหะ and this method cannot lead cannot lead to wisdom it is only calm down the mind and this kind of calmness is just a uh, under delusion มันไม่สงบด้วยปัญญา พุทธศาสนาสอนให้เราสงบด้วยปัญญา ไม่ให้สงบใต้โมหะ ให้สงบเหนือโมหะ สงบด้วยปัญญา สงบด้วยการเห็นแจ้ง การรู้จริงบุติส i มท teach us to be calm with wisdom not calm under delusion by calm by calmness with wisdom we realize with awareness ดังนั้นการศึกษาจึงมีมาก ศึกษารู้จำรู้จักรู้จำมาจากครูบาอาจารย์รู้จำมาจากตัวหนังสือ อันนั้นสงบน้อยไม่สงบมาก There are so many learning in Buddhism by remembering, by breathing, or something like that. And those just lead to calmness ให้เรารู้แจ้ง we should uh, we should realize by ourselves according to the fixed law of nature ท่านผู้มีปัญญาดูลงไปจิตใจของเราเดี๋ยวนี้กำลังนั่งฟังอยู่เดี๋ยวนี้จิตใจของเรา มันไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความหลงอันนี้เรียกว่าสงบด้วยปัญญา You l e a r n it, friends look at your own mind now there is no greed anger or delusion in your own mind now and this is the calmness with wisdom ถ้าผิดไปจากที่เรานั่งอยู่ในขณะนี้จิตใจมันคิดขึ้นมา เราเห็นทันทีรู้ทันทีเรียกว่าเห็นปุ๊บจับปั๊บเหมือนแมวกับหนู if anything that arises in your mind you know it immediately and this is like the cat punching at the rat อันนี้สงบจริง ๆ เรื่องนี้ เพราะมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว ผิดปกติจากนี้ไปคือมันผิดปกติ เรียกว่า คนรักษาศีลศีลรักษาคน ถ้าเราให้มันผิดปกติจากนี้เราไปคมเอา ให้มันสงบอันนั้นว่าคนรักษาศีลไม่ใช่ศีลรักษาคนตามปกติแล้วศีลรักษาคนคือจิตใจมันเป็นปกติอยู่แล้วศีลมันรักษาอยู่แล้ว This is uh, the normality of the mind. If anything that is abnormal or unnatural arises, that is uh, the unnatural, that is abnormal. And the abnormal, by ab- abnormal, people preserve sila or the precepts. But by nature, sila or precepts preserve people. ดังนั้นความปกตินั่นคือว่าสะอาด สว่างสงบสะอาด เพราะว่าจิตใจของทุกคนไม่สกปรกสว่างคือเราเห็นต้นต่อของชีวิตจิตใจของเรา สงบคือมันหยุดแล้วความโกรธความโลภความหลงไม่เกิดต่อไปแล้ว กติจิตใจของคน มันเป็นปกติ จิตใจของคนมันสะอาด มันสว่างมันสงบอยู่แล้ว จิตใจสะอาดคือจิตใจไม่สกปรกจิตใจสว่างคือเราเห็นต้นต่อของชีวิตจิตใจของเรา สงบคือจิตใจสงบแล้วหยุดแล้วโทสะโมหะโลภะไม่เกิดอีกแล้ว Normally our mind is pure clean and blight by cleanness we don't have any dirty dirtiness by pure we see into the source of our life and by blindness or illuminance we are free from greed, anger or delusion. เดี๋ยวนี้นี่แหละ ท่านนั่งฟังเดี๋ยวนี้นี่แหละ หูฟังอาตมาพูด สติปัญญาหรือใจดูลงไปต้นต่อของชีวิต จิตใจที่มันปรากฏ เราต้องดูลงไปที่ตรงนี้ หูก็ฟังได้ ตา ก็มองได้ แต่ตัวสติ ตัวปัญญามองลงไปถึง ต้นต่อของชีวิตที่มันกำลังปรากฏคิดขึ้นมา Now you are listening to my talk Your eyes listen to the talk but your mind see to see into the origin or the source of your own life and see the uh, the origin of your own life that is uh, happening all the time and whatever arises you know it ดังนั้นแหละซื่อว่าศีลรักษาคนซื่อว่าปกติซื่อว่ามีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นการปฏิบัติธรรมทุกลมหายใจ This is called sila or precept preserve people And this is uh, the real practice in daily life. จึงเรียกได้ว่า This is called vipassana which means to realize to really see and different from the former state different from the former one แต่ก่อนเราไม่เคยดูที่ตรงนี้ เรานึกว่ามันมีโทสะ มีโมหะ มีโลภะ นึกว่ามันมีความทุกข์ เราเข้าใจกันอย่างนั้น formerly we thought there are โลภะ โทสะ โมหะ which is greed, anger, and delusion. We are Gilesa. We have Gilesa. But that is just the only understanding, just the misunderstanding. คุนธมตสะได้นะวันนี้นะจึงสมกับที่เราสวดกันว่า นะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันนี้เป็นภาษาบาลี uh, in a Buddhist chanting there's a chant นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ which is Pali language เป็นภาษาไทยว่า นะโมตัสสะพระคัมภโต แปลว่าขอนบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเอ่อ in the meaning it means I pay respect to that Buddha เราจะนบใครพระองค์นั้น ถ้าไปนบพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียก็นิพพานแล้วหรือตายแล้ว and who is that Buddha? If we pay respect to the historic Buddha, <coughs> that historic Buddha already passed away, and where we pay respect to or we pay respect to our teacher our parents นั้นมันเป็นการเคารพคนอื่น มันเป็นการเคารพนอกตัวของเรา that is uh, to pay the respect to other people to pay respect to outside ourselves ต้องเคารพตัวเรา มันเป็นการขอนบน้อม นบน้อมตัวเรา เพราะเราเห็นแจ้ง รู้จริง แต่ก่อนเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นอย่างนี้ so we pay respect to ourselves. But f o r m e r l y we don't know like that. จึงว่าอรหาโตเป็นผู้ไกลจากกิเลสไกลจากข้าศึกหรือว่าโชคดีอรหะโต means far away from กิเลสะ or defilement or far away from enemies สัมมาสัมพุทธะพระพุทธเจ้ารู้เองเห็นเองเข้าใจเองแล้วนำมาสอนพวกเรา สัมมาสัมพุทธะ means the Buddha know by himself experience by himself or realize by himself and then he bring that experience to teach other people and teach us ให้พวกเราได้รู้ตามเห็นตาม เข้าใจตาม แนวพัฒพุทธศาสนา so that uh, we can understand and we can know we can realize Buddhism พุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม Buddha means one who knows one who are one who is awakened one who is blossoming blossom คือเห็นต้นตอของชีวิตจิตใจของเรา มันไม่มีทุกข์ ทุกเกิดขึ้นในขณะที่เราหลงผิดเท่านั้น That means to see the origin of our life which has no suffering at all Suffering arises only when we have delusion ถามมีความสงสัยยังไงถามได้ If you have any question you please feel free to ask concentrate your การเป็นเสียเดียวตอนตอนนั้น วิธีปฏิบัติครับว่าตอนที่ปฏิบัติเนี่ย เราดูความคิดอย่างเดียว หรือว่าเราต้องมาจับที่จุดใดจุดหนึ่งระดับสติปัญญาของคนไม่เหมือนกัน คนที่มีปัญญาแล้วไม่ต้องจับจุดไหน คอยดูความคิดไปอยู่อย่างนั้นแหละไปไหนมาไหนดูความคิด มันคิดขึ้นมาเราต้องให้มันเห็นทันทีเหมือนแมวจับหนู ถ้าคนยังไม่มีปัญญาพอต้องเจริญสติ ให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหว ซึ่งจะยืนเดินนั่งนอน วิธีใดก็ตาม ให้มีสติคอยควบคุมอยู่ทางรูปกาย เป็นการฝึกหัดไปก่อน ตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าไปแสดงทำให้พวกปัญจวัคคีย์ทั้งห้าฟังก็เช่นเดียวกัน There are many levels of people according to their understanding or their intelligence. one who has much intelligence can directly see the thought, but one who has less or one who has less understanding have to be practice the movement, and this is only the practice that lead to seeing the thought. จึงมีวิธีการสำหรับคนที่ยังใหม่ คนที่ยังไม่มีปัญญาพอ คนที่มีปัญญาพอแล้ว ไม่ต้องมีวิธีการอะไรทั้งหมด so there is some practice or some exercise for one who just begin but for one who has much intelligence there's no method ตัวอย่างอัญญาปุญญะฟังพระพุทธเจ้าแสดงหัวข้อธรรมขึ้นไปรู้ทันที Like Gontanya, the first hermit in the Buddha time, when he listened to the Buddha, he enlightened immediately. ส่วนสี่คนนั้นต้องเจริญสติก่อนจึงรู้ตาม And the left four hermits had to practice for a c e r t a i n level and then enlighten it พวกเราอยู่ที่นี่ก็เหมือนกัน ระดับสติปัญญามองไม่เห็น ที่ฟังกันอยู่เดียวนี้บางคนดูลงไปชีวิตจิตใจแล้ว มันคิดขึ้นมาเห็นแล้ว บางคนยังไม่เข้าใจ We are all similar to the five hermits someone when l i s t e n to the talk, can directly see the origin of the mind. But someone listen to the talk, see, uh, seeing into the origin of the mind, but still not s e e จึงได้มาทำกันอย่างนี้เพราะอาศัยการได้ยินได้ฟังและการเจริญสติหลายหลายครั้งจึงจะรู้ชัดขึ้นมาตามนั้น So for one who do not, who does not see the origin of the mind, should come to the practice. And the more practice you are, you you have, then you can realize more of your source of the mind. คนที่รู้แล้วยิ่งรู้ชัดขึ้น คนที่ยังไม่รู้ก็คอยรู้ตามไป One who can see, then he can see more. One who doesn't see, then he can see. การเจริญสตินั้นเป็นสิ่งจำเป็นทุกคนต้องเจริญ The development of awareness is very important and it is very important to everybody เหมือนกับคน ที่จะไปหาเอาไม้มาสร้างบ้านสร้างเรือนเรา คนที่ยังไม่รู้จัก ต้องเอาไปทั้งยาวๆเผื่อไว้ คนที่รู้จักแล้วเอาไปแต่เฉพาะพอดีพอดี It is like we want to build a house. One who is clever just bring the wood that is uh, useful or that is that will be fit for building the house but one who has less intelligence will bring a long log along จึงมีวิธีหลายวิธีให้เราได้ปฏิบัติ so there are many methods for people to practice รวมรวมแล้วจะมาปฏิบัติที่จิตใจที่เดียวเท่านั้นเป็นที่สำคัญ But all of those methods just uh, come to the mind and practice at the mind หรือมีความสงสัยถามอีกได้ If you have any doubt or any question you can ask Uh, can can can you? you said that there was less, less understanding, but uh-huh. start with Yes. I'm just I'm talking about sitting meditation. Mm-hmm. So even sitting meditation, I know room for arms and all that. But the more advanced students, or the more understanding, mm-hmm. you be aware of the thought. So when we can this disciple stop the movement of the arms or the body and just be aware of the movement of the thought. ถามว่าคนที่ปฏิบัติใหม่นะฮะจะต้องยกมือเจริญสตินะฮะเพื่อว่าจะได้เห็นความคิด แล้วก็สำหรับคนที่ปฏิบัติมากแล้ว มีปัญญามากแล้วเนี่ย ถ้าหากว่าเขานั่งนิ่งๆเนี่ย โดยไม่เคลื่อนไหวเนี่ยก็จะสามารถเห็นความคิดได้หรือเปล่า ได้เหมือนกันได้ yes. แต่ว่าจำเป็นต้องทำเพราะสังคม but it is necessary to do because of the social so because of the society because of the society ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น เพราะว่าสังคมเราเป็นคนคนเดียวกัน ไม่ให้ผิดกัน เพราะว่าคนที่ยังไม่รู้ก็ต้องทำ คนที่รู้ก็ต้องทำ แต่เมื่อออกไปแล้วเราไม่ต้องทำเพราะเราอยู่ด้วยกันทำให้มันงามเรียกว่าวินัย because the society is one life so one who knows should do one who doesn't know should do, so that everyone will practice, but when stay alone, unnecessary. I don't think I understand. you Otherwise, if you don't do, you think better than I. you haven't answered the question about whether you have to concentrate on a spot on the body or not ก็ถามว่า ระหว่างการเจริญสติเนี่ย จะต้องเออมากำหนดที่จุดใดจุดหนึ่งของร่างกายหรือเปล่า ก็กำหนดที่ที่จะทำให้ดูนะทำให้ดู he will show the practice เอามือวางไว้อย่างนี้ทั้งสองข้างนั่งอย่างนี้นั่งอย่างนี้ พลิกมือหัวตะแคงขึ้นคุณเออ่ uh, turn your right hand up มือวางมือขวา first of all you put uh, your both hand on your knee พลิกมือหัวตะแคงขึ้นให้มีความรู้สึกตัว uh, raise your right hand up and you are aware of your movement ยกมือหัวขึ้นขึ้นตัวให้มีความรู้สึกตัว raise your right hand up to this level and you aware of your movement เอามือขวาเข้ามาที่สะดือให้มีความรู้สึกตัว put your right hand to this part and you aware of the movement พลิกมือซ้ายตะแคงขึ้นให้มีความรู้สึกตัว turn your left hand up and you aware of the movement ยกมือซ้ายขึ้นขึ้นตัวให้มีความรู้สึกตัว press your left hand up, aware of the movement. Put your hand over the right hand, aware of the movement. เลื่อนมือซ้ายเลื่อนมือขวาขึ้นหน้าอกให้มือคงดูตัว Press your right hand up to the chest, aware of the movement. เอามือขวาออกมาที่ตรงข้างให้มือคงดูตัว Turn, uh, move your right hand on this way aware of the movement lower your right hand down to the knee aware of the movement ว่ามือขวาและขาขวามีความรู้สึกตัว uh, close your palm to the knee aware of the movement เลื่อนมือซ้ายขึ้นหน้าอกให้มีความรู้สึกตัว your right hand to the chest aware of the movement เอามือซ้ายออกตรงข้า ให้ามรู้สึกตัว Turn your right uh, left hand aware of the movement เอามือซ้ายลงกับแขนแล้วขาซ้ายามรู้สึกตัว Lower your left hand to the knee aware of the movement ว่ามือซ้ายลงขาซ้ายามรู้สึกตัว Cross your hand to the knee aware of the movement นั่นจึงว่าให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวในอิริยาบถย้อย and then uh, you are aware of uh, the movement in the minor posture จะเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตาม whatever you move ดังนั้นจึงว่าการเจริญสติถึงรู้แล้วก็ต้องเรียน เพราะจะไปสอนคนอื่นให้ทำเหมือนกัน so uh, in the de- developing of awareness even if you know you have to learn because uh, you should teach other people ดังนั้นเราจะไปสอนคนต้องมีวิธีการ ก็ก็เอาไปจบกันมันพูดไปยาวแล้วกับลืมต้นอีกแล้วลืมต้นแล้วก็จับไม่ได้ จะไปสอนคนอื่นต้องมีวิธีการสอนเขา to teach other people we should have the method ราไม่ได้สอนกับแบบตำราสอนกับแบบประสบการณ์ we do not teach us Turn your left hand up and you're aware of the movement ยกมือซ้ายขึ้นขึ้นตัวให้มีความรู้ตัว Raise your left hand up aware of the movement เอามือซ้ายเข้ามาทับมือขวาที่สะดือให้มีความรู้สึกตัว Put your hand over the right hand aware of the movement เลื่อนมือซ้ายเลื่อนมือขวาขึ้นหน้าอกให้มีความรู้สึกตัว r i s e your right hand up to the chest aware of the movement เอามือขวาออกมาที่ตรงข้างให้มีความรู้สึกตัว Turn uh, move your right hand on this way aware of the movement เอามือขวาลงประแคนข้างขวาในความรู้สึกตัว lower your right hand down to the knee aware of the movement close your palm to the knee aware of the movement เลื่อนมือซ้ายขึ้นหน้าอกให้มีความรู้สึกตัว Place your right hand to the chest aware of the movement เอามือซ้ายออกตรงข้างให้มีความรู้สึกตัว Turn your right uh, left hand aware of the movement เอามือซ้ายโดนตะแคงแลขาซ้ายเป็นมรู้สึก Lower your left hand to the knee aware of the movement กามือซ้ายดนขาซ้ายเป็นมรู้สึกตัว Cross your hand to the knee aware of the movement นั่นคือว่าให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวในอิริยาบถย้อย and then uh, you are aware of uh, the movement in the minor posture จะเคลื่อนไหว แหลกภายในจิตใจดังนั้น คนตายหมดลมหายใจนั้นมันทำอะไรไม่ได้คนที่ขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญานั้นเรียกว่าคนไม่มีสติ ไม่มีสมาธิไม่มีปัญญา พูดไปตามอารมณ์ทำไปตามอารมณ์มันก็เลยเปลี่ยนแต่เน่าเหม็นยิ่งกว่าคนตายแล้วท่านว่า ดังนั้นที่พวกท่านมาวันนี้ ก็มาฟังธรรมะหรือมาศึกษาธรรมะเพื่อจะนำไปปฏิบัติ ให้ชีวิตของเราโดยไม่มีทุกอยู่ในโลกโดยไม่มีทุกดังนั้นวันนี้จะพูดก็พอสมควรให้จับไปใช้ได้อยากได้สุขันวิธีปฏิบัติธรรมต่อไป Thank you. Today, I shall not talk so much about Hana because I cannot speak English and the interpreter will understand my words correctly. So, I will talk a short, a short talk. The practice of Dhamma is beyond nation, races, religion, or any living form. The only important thing that we should consider is the problem of greed, anger, and delusion. Greed, anger, and delusion will drive to destroy us, both mind, the mind, and the body. So we should have sati, mindfulness, awareness. Now with concentration and by the wisdom. If we don't have sati, awareness, samadhi, concentration, and panya, wisdom, even if we have, even if we are alive, we are like the dead person because the greed, anger and delusion make us die, not bodily, but uh, the mind. So one who doesn't have sati, awareness, samadhi, concentration, and panya, wisdom, when he do anything, when he does anything, he will die you will do according to his own emotion, for it will lead to suffering. Therefore, today we shall talk and we shall do some practice about how to live in the world without any suffering. ไม่ว่าชาติไหนเกิดมาแล้ว ไม่เคยได้สนใจในหลักพุทธศาสนาเนื่องว่าเราเกิดมาแล้ว หาเงินเรียนหนังสือมีเงินใช้ไปไหนมาไหนสะดวกสบายเนื่องว่าอันนี้เป็นความสุขแต่ความจริงแล้วความสุขกับคนรวเงินมันเป็นคนละอย่างคนมีเงินมากๆหรือมีความรู้มากๆ ก็ยังมีความทุกข์อยู่แต่คปวดเป็นมีเป็นบางครั้งบางคราวความทุกข์กับความสุขนั้นไม่เหมือนกันความสนุกกับความสุขก็ไม่เหมือนกัน คนมีเงินมีทองมีความทุกข์คือมีความโกรธมีความโลภมีความหลงเกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์บางคนนอนไม่หลับเรียนหนังสือมากๆเป็นบ้าเนื้อสติคมเป็นจำนมาก เพราะว่าคนม่ศึกษา หลังพุทธศาสนานเดเกดังนั้นพุทธศาสนานี้ จะถือศาสนาไหนก็ศึกษาได้และปฏิบัติได้เหมือนกันดังนั้นพุทธศาสนามีไว้เพื่อแก้ปัญหาเท่านั้น ถ้าหากเราไม่ศึกษาหลักพุทธศาสนาเอามาเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาตัวเอง พุทธศาสนาก็ไม่มีประโยชน์อะไร ที่จะมาเดินทางมาจากเมืองไทยผ่านมาหลายจังหวัดเห็นคนทั่วไปถือศาสนาบางคน ถือศาสนาอิสลามบางคนถือศาสนาพุทธบางคนถือศาสนาฮินดูบางคนถือศาสนาคิดเหล่านี้ ไปปูซาป้อนวอนปวงสวงขอร้องให้ พุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้านั่นแหละมาช่วย ถ้าหากคนถือศาสนาอิสลามก็ถือว่าให้พระที่เป็นเจ้ามาช่วย หรือศาสนาคิดกลมนั้นกัน อันนั้นเป็นการเข้าใจอย่างไม่ตกต่อพุทธศาสนาแม้จะเป็นศาสนาไหนก็ตามท่านสอนให้คนละชั่วเลือกทำดี แล้วมาอาศัยตัวเอง คือดูจิตดูใจของตัวเอง พระพุทธเจ้าองค์ใดหรือพระเจ้าองค์ใดจะมาช่วยเราไม่ได้ เรื่องจิตใจแล้วมีแต่เราคนเดียวจะรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้ แก้ปัญหาตัวเองได้ คนอื่นช่วยเราไม่ได้แม้แต่เรานึกเราคิดคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ เรื่องจิตเรื่องใจเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นพวกเราเดินทางมาจากมาเลเซีย มาที่สิงคโปร์ข่าวนี้ ต้องพยายามศึกษาลงไป ที่ต้นตอของชีวิตจิตใจของเราจริงๆเมื่อเราศึกษาลงไปที่ต้นตอของชีวิตจิตใจจริงๆแล้วโทสะโมหะโลภะมันก็ไม่ได้มีแล้ว แต่ในขณะไหนเวลาใดเราเกิดสติมันเกิดขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งจำเป็น ต้องเจริญสติเพื่อให้รู้เรื่องจริงๆตามควรเป็นจริงทางพุทธศาสนาจริงๆเรื่องนี้เฉยๆนี่ก็เปนการเลยออกเมชันอาร์ตโดนเทสเจ็ดมีไม่ได้ขึ้น or in any their religion when they are born, when they were born and not grown up. They only concern about earning money, studying, and they think that those are happiness. Happiness and pleasure are two different things. One who is rich can suffer a lot. One who is rich, who has a lot of pleasure, but still being they have suffering. Suffering and happiness are not the same thing. Some people cannot sleep at night. Someone who learns a lot but becomes crazy become lord of his own consciousness because they don't understand, they don't practice the Dhamma. So, any person, regardless of his religion, can practice the mind because everyone has the same mind. So, the Dhamma is for solving the problem of the mind. If we don't practice into our mind, then it is useless. I travel to Malaysia and see many provinces of Malaysia. I saw Islam, Hinduism, Christianity in Malaysia but most of them just pray for God, just pray for someone else outside ourselves to help us. This is not uh, not really correct. Religion teaches people to avoid evil, to do good, and to look at our own lives uh, at the mind, only uh, only ourselves that can see. Other people cannot see our own mind. When we think, we only the person that know. Other people cannot know our thinking. So we have to try to learn the thought of our own in our own mind. And then we shall know that there is no greed, there is no anger, and there is no delusion in our original mind. And to see that our original mind has no greed, no anger, no delusion, we need to develop awareness. คนเราศึกษาธรรมะทางศาสนานี้ต้องการความสงบวันนี้จะได้พูดถึงความสงบให้ฟังเป็นสองหัวข้อความสงบแบบนั้นนั้นคือสงบสมถกรรมฐานสงบแบบนั้นนั้น เรียกว่าสงบด้วยการเจริญวิปัสสนาสงบสมถกรรมฐานนั้นจะปมาให้ฟัง เหมือนกับที่เราเอาก้อนน้ำแข็งไปตากแดดตากลมไว้ ถึงก้อนน้ำแข็งนั้นจะใหญ่ขนาดไหนก็ตามไม่นานก้อนน้ำแข็งแล้วก็ละลายเป็นน้ำนั่นเองดังนั้นคนมสงบสมถะกรรมฐานนั้นจึงไม่มั่นคงไม่้าอดเปลี่ยนแปลงไปอยู่เหมือนกับก้อนน้ำแข็งนั่นเขงเองสงบี่ปัสนานั้นไม่ได้เหมือนอย่างนั้น คือสงบด้วยการเป็นแก้สงบด้วยสติปัญญาคือความสงบแบบนี้ไม่ใช่ความสงบแต่พอเป็นความสงบนี้ทำไมหากมีผู้สนใจว่าจะเลิญนิพพานไม่ใช่ความสงบก็ตอบได้ทันทีว่าสงบจากโทสะสงบจากโมหะสงบจากสงบจากโลภะอยู่ด้วยสติปัญญาเพราะการห็นแก้การรู้สิิงนี่เอง ส่วนสมถกรรมฐานนั้นไม่รู้ไม่รู้ผมเกิไม่รู้ผมโลกไม่รู้ผมเลยไปนั้งสมอยูคนเดียวได้อันนี้เรียกว่าเป็นสมถกรรมฐานทุกวันนี้คนต้องการคนสงบต้องไปควงสวงอ้อนวอนขอร้องจากพระพุทธเจ้า คนถือศาสนาพุทธก็ไปอ้อนวอนขอร้องจากพระพุทธเจ้า คนถือศาสนาคิดหรือพวก เป็นดูพวกใครก็ตามต้องขอร้องจากพระผู้เป็นเจ้าให้มาช่วยทำบุญุงให้เราอันนี้เรียกว่าเงไมเข้าใจหลศาสนานั่นเองดังนั้นพวกเรามาที่นี่ในวันนี้ต้องมาศึกษา และปฏิบัติเพื่อรู้ยิ่งจริงวิธีที่อาตมาจะนำมาเล่านำมาแสดงวิธีปฏิบัตินี้อาตมารับรองได้ ถ้าปฏิบัติจริงๆแล้วอย่างนานไม่เกินสามปีอย่างอาเงปีอย่างเร็วนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันความทุกข์นั้นจะลดน้อยไป โดยไม่ต้องไปขอร้องอ้อนวอนจากใครที่ไหนทั้งนั้นเพราะเรารู้ยิ่งเห็นจริงตามความเป็นจริง ในสภาวธรรม เรารู้ยิ่งเห็นจริงตามพระพุทธธรศาสนาหรือพระพุทธเจ้า ทรงตัดเอาไว้ให้เราจเจริญสติอย่างนี้การพูดวันนี้จึงจะไม่พูดมากจึงขอจุดประโยชน์แค่นี้ people who come to study Dhamma u s u a l l y they want calmness but there are two kinds of calmness the first one is the calmness of Samatha. The second one is the calmness of Vipassana. Calmness of Samatha is like a big piece, a big piece of iron when you put it in the sun. Even though it is very big, then for some time it will melt to be water. It is impermanent. So calmness of samatha is like the eye putting into the sun. It is it, it cannot help us for a long time, just for some short time. But uh, the other calmness, which is calmness of vipassana, is the calmness which arises from the realization, arises from wisdom and this is the real calmness. This is the calmness This is free from greed, anger, and delusion. Seeing the calmness of samatha. That kind of calmness is without any wisdom. Then greed, anger, and delusion are still there. Usually, people want the calmness. So they pray for God if they are Christian or Muslim. They pray for the Buddha if they are the Buddhist. But they still don't understand the real essence of their own true religion. So we have to study and we have to practice so that we can realize our own true religion. The method that I would like to introduce you today, I can assure you that if you really practice, then for the longest, two years, for the middle, one year, for the one who is quite quick, from one day to another day, I can assure you that if you really practice, the suffering deep in your own mind will decrease. So the, the way of practice and the practice is very important. Thank you. พูดให้มันตรงจิตใจของคนทั้งพูดไม่ได้จึงจะทำให้พวกเราถามเป็นส่วนตัวใครสงสัยเรื่องไหนถามอาตมาจะเป็นผู้แก้ปัญหาที่เรากำลังขัดข้องสำหรับแต่ละคนละคนไป แล้วก็จะได้สอนวิธีปฏิบัติอย่างละียกให้พวกเราได้รู้ได้เข้าใจนำไปปฏิบัติอยู่กับการทำงานของเรา Now, if you have any questions, you can ask, and I will be willing to answer those questions. And after the answering the question, then I will introduce you the way of practice. Just now what I was going is the practice, uh, the longest is three years, shortest is one year, and I mean the medium one is one year and the shortest is one to 90 days. I think this depends on your previous karma and then Depends on the period. I mean, I mean if not everyone uh, can achieve it within the, within the shortest period, let's say from 1 to 90 days. Some take one year, some take three years, some they never achieve it in this life. This all depends on their previous karma, is it? So, ที่บอกว่าบางคนปฏิบัติหนึ่งวันเก้าสิบวัน บางคนปฏิบัติหนึ่งปีบางคนปฏิบัติสามปีก็รู้ แต่ว่าบางคนอาจจะปฏิบัติทั้งชีวิตก็ไม่รู้อันนี้จะเป็นเพราะกรรมเก่าจากชาติที่แล้วหรือเปล่า การปฏิบัติธรรมนะถ้าหากว่าเราปฏิบัติถูกทางแล้วคำว่าไม่รู้ไม่ที่เราปฏิบัติ ไม่รู้นั้นแปลว่าเราปฏิบัติไม่ถูกทางสมัยเมื่อก่อนพุทธศาสนาเมีขึ้นมา ก็คนมีคนถือศาสนาเจริญสติกันอยู่แล้วเจริญปัญญากันอยู่แล้วแต่เจริญไม่ถูก ช่นพวกอาลานาบุตรพระกาลาบุตรสองอาจารย์ในบอกปฏิบัติจนตาย ไม่ถูกทางแล่ก็ยังมีอีกอาจารย์หลายท่าน เพราะไม่เข้าใจการปฏิบัติตนเอง ดังนั้นความสงบนี้นทุกคนต้องการแต่เราไม่รู้ว่าความสงบอยู่ที่ไหน เราวิ่งหาความสงบมันก็ยิ่งไม่พบเพราะความสงบมันมีอยู่แล้ว เราไปหามันก็เลยไปพบมัน การเจริญสติที่อาตมาจะนำมาเล่าให้ฟังนี้เพราะอาตมาได้พิจารณาตัวเอง และก็เคยฝึกสอนพักพวกมาหลายคนเข้าใจว่ามันตรงกับพุทธศาสนาหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆสอนให้เจริญสติคำว่าเจริญสตินี่เราก็เลยไปนั่งสมาธิภาวนาบางคนภาวนาหายใจเข้าพุท หายใจออกโทหรือบางคนต้องการความสงบดูลมหายใจเข้าพอกหายใจออกยุบหรือบางคนดูลมหายใจ เรียกว่าอานาปานสติหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวลมหยาบลมละเอียดดูไปอย่างนั้น ต้องการความสงบอันนั้นมันสงบเหมือนกับอยู่ในถ้ำสงบอยู่ที่มืดเราต้องการความสว่าง แต่เราเข้าไปอยู่ในถ้ำมันมืดเราไม่ต้องทำอย่างนั้นเราต้องออกจากถ้ำเราไม่ต้องติดไฟไปไหนมาไหนก็ได้ ดังนั้นความสงบในทางพระพุทธศาสนานั้น ไม่ต้องมีวิธีอะไรมาก แต่ให้เราศึกษาลงไป ที่การเคลื่อนไหวอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่าให้เรามีสติกำหนดรู้ ในเรียบททั้งสี่ ยืนเดิน นั่งนอนให้มีสติกำหนดรู้ แต่อันนี้บททั้งสี่นี่ก็ยังไม่พอถ้ายังสอนให้เรามีสติกำหนดรู้ในอัรนย้บทย่อยเช่นคู่เหยียดเคลื่อนไหวคำว่าคู่เหยียดเคลื่อนไหวเนี่ย เราไม่เข้าใจจำเป็นบุคคลผู้ที่มีปัญญา ต้องหาวิธีมาให้เราเจริญสติ ไม่ใช่ต่นั่งนิ่งๆ ไอ็นั่งนิ่งๆนะมันไม่รู้สึกตัว มันคนสงบแบบนั้น เรียกว่าสงบใต้โมฆะไม่สงบด้วยปัญญา The way of the practice of the d h a m a if you do it correctly then you will know it but if you do it incorrectly i n the a n c e k n o w l e d Before the time of the Buddha, many people practice Dhamma, but they don't really know it. Like Alaradabot, the hermit, and Uttakadabot, the hermit, who were the two teachers of the Buddha. So everyone, everyone want the calmness, but they don't know that their original mind, in their original mind, the calmness is already there. So the way of practice that I used to practice and I used to teach other people. I used to practice so many methods, including the bathing. But I found that <clears throat> those kind of methods just bring the mind to the state of calmness, of samatha, which is like the calmness in the dark cave. But we would like to go out from the cave. So the, calm, the real calmness in Buddhism we have to stay into our movement in our daily life. The, the Buddha taught us to have awareness of our four posture, that is standing, walking, sitting, and lying. But still, we have to be aware of the minor posture so it is quite difficult to be aware of the minor postures. So that the teacher in the later time have to find a method to practice and that is the way of practice to develop the awareness so that we will know every posture, even the minor one. different one. There are two kinds of meditation. The first one is samatha meditation, which is uh, the, concentration meditation. You just concentrate on one point, and your mind will concentrate. and the second one is vipassana, which is uh, insight meditation. By insight meditation, the wisdom will arise and you don't have to concentrate your mind on any point, but be aware of your total body, your total life. Uh, I have been practicing this uh, vipassana meditation I do not know whether wisdom arrives in myself or not, you see. Wisdom arrives yeah. you or not. How do you, how, how do you know that wisdom arrives or it doesn't arise? I mean, I've been practicing for quite a few months. Which method do you practice? writing and falling of the abdomen comes the body feeling and uh, object. เขาบอกว่าเขาปฏิบัติวิปัสนามาหลายเดือนแล้ว แต่ทีนี้เขาไม่แน่ใจว่า ระหว่างปฏิบัตินั้นปัญญามันเกิดหรือเปล่าแล้วถ้าปัญญามันเกิดนี่เราจะรู้ได้ยังไงว่าปัญญาเกิดแล้ววิธีปฏิบัติวิปัสนาของเขาเป็นวิธีแบบยุ่งเหองของ เราไม่ต้องไปถามใครทั้งเลย เมื่อมันเกิดปัญญาเรารู้เองมีในหลักธรรมคุณสอนอารมณ์สันที่สิโก แปลว่าผู้รู้จากตัวเองอาคาลิโกไม่ประกอบฐานและเวลา ถ้าปฏิบัติถูกทางแล้ว เรารู้เองเห็นเองเข้าใจเอง ไม่ต้องเชื่อครูบาอาจารย์ทั้งนั้น และไม่ต้องเชื่อในธรรมสมาทั้งนั้น ตำรับตำรานั้นมันเป็นเพียงเขียนไม่เพื่อทรงจำและครูบาอาจารย์นั้นท่านรู้อย่างนั้นท่านก็ต้องสอนอย่างนั้นแต่เราจะเอาความรู้ของครูบาอาจารย์นั้น มาเป็นเครื่องวัดตัวเองไม่ได้เราต้องเชื่อมั่นในการทำของตัวเองว่าเราพ้นทุกข์แล้วหรือยังถ้าหากเรายังไม่พ้นทุกข์อยู่ อันนั้นก็ชื่อว่าปัญญาไม่เกิด เมื่อเราไม่มีทุกข์แล้ว คนมาถามปัญหาเรา เราต้องแก้ได้ และเรายังสามารถที่จะให้คนสว่างแก้เพื่อนได้ หรือใครสนใจมาศึกษาเรา รับรองที่ปฏิบัติของเราสอนได้ตรงมีตามปัญหาเรื่องเรามีปัญญา ปัญญานั้นไม่ใช่ปัญญาคิดปลูกบ้านแปลงเรือนหาเงินหาทองมากๆไม่ใช่ปัญญาอย่างนั้น ปัญญาทางพุทธศาสนานั้น ปัญญาทางพุทธศึกษาอยู่ที่ไหนก็ได้ ถ้าเรามีทุกข์แล้วมันเกิดปัญญาดับทุกข์ได้ ดับทุกข์ในที่นี้คือหลักษณะเดียวนี้แหละพวกคุณนั่งอยู่ที่นี่ ไม่มีใครโกรธผมโกรธไม่ได้มีผมโลภไม่ได้มีผมหลงไม่ได้มีท่านนั่งอยู่ที่นี่นะจิตใจของท่านคงจะเฉยเฉย สบายใจลักษณะนี้มีแล้วใช่ไหมในคนทุกคน อันนี้ลักษณะปัญญาเห็นมาในนี้จึงจะถูกต้อง ถ้าหากว่าลักษณะปัญญาไปค้นหาความสงบอยู่ยังไงไปยังไงอันนี้ไม่ถูกต้องราะนั้นความสงบนั้นมันมีอยู่แล้วคือจิตใจของทุกคนมันมีความสะอาดความสว่างความสงบอยู่แล้วเราไปศึกษาไม่ถูกหลักมันก็เลยไม่พบ ไม่เห็นไม่เข้าใจเราไปสร้างสิ่งที่มันไม่ดีขึ้น ให้มันมี มันก็เลยออกจากความสงบไป ยิ่งศึกษาคนยิ่งไกลไป เป็นเรื่องปัญญาเนี่ยไม่ต้องถามใครคุณหมดทุกคุณจะรู้เองถัาไม่มีทุก คนอื่นจะว่าเรามีทุก เราก็ไม่มีทุก เราก็ต้องสบายใจแค่นั้นเอง to ask anybody whether wisdom arises or not. If the real wisdom arises. obey the text, the scripture, but you have to be confident by yourself. That is the real wisdom. If you can assure yourself that you are free from suffering, then that is the wisdom. But if you are not sure that uh, you are free from suffering, the wisdom they was not arise. If you can stop your own suffering the in the deep of the mind, and you can solve other problems, and you can assure, you can guarantee yourself, then that is wisdom. So wisdom in Buddhism is not the cleverness that you earn money, or you do outer things, you do those mass outer things. But it is the wisdom that can stop your suffering in the deep of the mind. Now, all of you sitting here, you don't have greed, anger and delusion, do you? Now. So this kind, this state of the mind without greed, anger, and delusion is already there in your own mind. And the real calmness is already there in your own mind. And your original mind is clean, brilliant, and pure by itself, by its nature. And what we suffer if we just create the problem to our own self. So when you can assure yourself that the suffering doesn't arise and you see your original mind clearly, then that is the wisdom and you will know by your own self สองแบบคือสงบแบบสมถะอย่างหนึ่ง กับสงบวิปัสสนาอย่างหนึ่งสงบแบบสมถะหลวงพ่อได้อธิบายแล้ว แล้วก็ยกตัวอย่างแล้วเหมือนกับน้ำแข็งที่ตากแดดหรือว่าเหมือนกับเราอยู่ในถ้ำทีนี้อยากจะให้หลวงพ่ออธิบายความสงบแบบวิปัสสนาให้มากขึ้นพวกสมุทิปัสนาวิปัสนาแปลว่าเห็นแจ้งรู้จริง ใจเอาร่วงภาวะเดิมมันเป็นค่งคำว่าวิปัสสนามันเป็นค่งสามคำพูดเท่านั้นรวมสงบวิปัสสนา คืออยู่ด้วยสติปัญญาอย่างพวกคุณนั่งอยู่เดี๋ยวนี้นมันสงบจากโทสะสงบจากโมหะสงบจากโลภะเฉยๆเป็นหลักษณะจิตใจถึงแล้วคืออุเบกขา อุเบกขาแปลว่างเฉย ามพวกท่านดูเดี๋ยวนี้โอ่งนะในขณะนั้นฝั่งที่อาจารย์พูดอยู่ตรงนี้เนี่ย The comment of Vipassana is the realization itself. If to really know, and when you really know, you will be beyond your former state. The calmness of vipassana will comply of full wisdom. Now you are sitting here. All of you deep in your mind are calm from greed, anger, and delusion. You don't have any greed, anger, and delusion right now. This is ubeka มีความยินดี Now I would like to ask you when you are sitting here are you angry are you grieved are you deluded the you knows oh whether I come here นี้เขาจิตใจสงบกันทุกคนลักษณะนี้ไม่ต้องไปทำอะไรเราพิจารณาตแบบนี้เนี่ยเฉยๆอย่างนี้จะทำการทำงานได้ ถ้าเป็นครูโรงเรียนไปสอนหนังสือให้นักเรียนก็ได้ ถ้าเราเป็นคนซื้อคนขายไปซื้อไปขายก็ได้ ถ้าเป็นข้าราชการ เป็นตำรวจทหารก็ทำการทำงานตามหน้าที่เพราะเราศึกษาไปถูกจุดต้นตอของชีวิตจิตใจของเราแล้วทำการทำงานจะไม่พลาดผิดเพราะคนโกรธมันก็ไม่มีเราไปศึกษาหาคนโกรธมันไม่มีแล้วแต่เพียงให้เรามีสติ รู้เท่ารู้ทันรู้จักกัน รู้จักแก้ทำเหมือนแมวกับหนู ถ้าหนูออกมาแมวมันจับทันทีเพราะแมวกับหนูเป็นสิ่งที่ศัตรูกัน เราไม่ต้องไปสอนแมวว่าต้องจับหนูกินนะไม่ต้องสอนก็ได้ อันนี้ก็เหมือนกันเพียงเรามีสติ ดูลงไปที่ต้นตอของชีวิต เมื่อมันคิดขึ้นมาเราเห็น เรารู้เราเข้าใจความโกรธความโลภความหลงไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้ เรียกว่าความสงบแบบที่ปัสนาเห็นแก้มรู้จริงต่างเก่าร่วงภาวะเดิมอยู่ที่ตรงนี้ now that you don't have any great anger and delusion while listening right now, and you don't have to do anything This is the, like the calmness of vipassana. Now you all have it. You taste it a little bit. The coming of vipassana. This kind of coming, you can do any work. You can do any job. If you are a teacher, then you can teach, and you still have the calmness of vipassana. If you are a commercial merchant, you can buy and sell, and still have the calmness of vipassana. Or if you are the government official, you can still do your job, and you still have the calmness of vipassana. So if you study to the right point, then you can attain the calmness of vipassana, and you can do any kind of job. When we try to find the anchor, then we cannot find it because originally there is no anchor. So we have to practice the sati or awareness so that we shall come to know the calmness of vipassana. It is like a cat and a rat. Our state or awareness is like a cat, and greed, anger, and delusion are like rats. By nature, cat and rat are enemies. So when we have a cat, then a cat will catch the rat. And we don't have to feed our cat to catch the rat, but we feed the cat when it is strong enough by nature it will punch into the rat. So we just come to develop the state or awareness we just come to know the awareness of ourselves, then great anger.